Hori izan ah. zen, kontatu zidan, historio borobila. Hori izan zen, kontatu zidan, historio borobila. irati daukat ene alaba ez da kriston marabila institutuan aurreko baten ura gendun iskan bila Euskaran alde egin zuela ara hori neskatia hori izan zen kontatu zidan historio borobi.